50 languages. 56 ಐ ವ ತ ್ความรู้สึกาวเนกัลುมีความรู้สึก ต้องการ อยากอเซอิรุบุดุเรามีความรู้สึก เราต้องการ เราอยากนามเกอาเซอิเด เราไม่มีความรู้สึก เราไม่ต้องการ เราไม่อยากนามเกอาเซอิลลกลัวบ ಭಯ ಹ ೆ ದ ರ ಿ ಕ อ ಇ ರ ು ವ ು ದ ดดิฉันกลัว ನನಗೆ เ ಯ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ ดิฉันไม่กลัวนันเกะบายาเฮดริกเอิลล มีเวลา สมัยอิรุบุดเขามีเวลาอาวันิเกะสมัยวิเดเขาไม่มีเวลา ಅವನಿಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಬುಯ ಬೇಸರ ಆಗುವುದು ಠಬುಯ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿಲ್ಲ ಹಿವು ಹಸಿವು ಆಗುವುದು คุณหิวไหมนิมาเกฮัสิวากิเดย์คุณไม่หิวหรือนิมาเกฮัสิวากิลลเวกระหายน้ำบายาริเกอากูบุดูพวกเขากระหายน้ำอวาริเกบายาริเกอากิเดพวกเขาไม่กระหายน้ำ ಅವರಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ